Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu wassalamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Fikhil Cihad kitabimizdan bugungi mavzuyimiz toifalarning hukmlari haqida bo'ladi. Mana bu toifalarga xavorijlar bo'lsin, murjialar bo'lsin yoki mu'tazili bo'lsin, rofiziylar bo'lsin, hammasi kirib ketadi. shariatdan yuz o'giruvchi toifalarga qarshi jang qilishligini hukmi nima o'zi bundan oldin biz shariatdan yuz o'giruvchi toifani ta'rifini bilib olishligimiz kerak bo'ladi shariatdan yuz o'giruvchi toifani ta'rifi u o'zini islomga nisbat beradigan va shariatdagi vojiblarga iqror bo'lishi bilan birga ochiq zohir islom shariatidagi biror bir vojibni tark qiluvchi quvvati bo'lgan jamoa hisoblanadi yoki uni haromligiga iqror bo'lishi bilan birga gunoh kabirani qiladigan toifa bu kabi toifalarni gunoh kabirani tark qilishiga yoki shariatga bo'ysundirishga faqatgina jang orqali qodir bo'lishimiz mumkin xuddi ali roziyallohu anhu havorijlarga qilgan jangiga o'xshab demak shariatdan yuz o'giruvchi toifa deganda nimani tushunamiz o'zini islomga nisbat beradigan va shariatdagi vojiblarga iqror bo'ladi lekin ochiq zohir islom shariatidagi biror bir vojibni tark qiladi qanday quvvat bilan tark qiladi quvvati bo'lmasa tark qilmaydiku shak shubha yo'qki rofiziy havorij yoki shu kabi bidat toifalarni hukmi shariatdan yuz o'giruvchi toifalarni hukmi bilan bir xil bo'ladi va ahli ilmlar qaror qilgani kabi bu toifalarga o'sha hukm tushadi bu inshaalloh tez orada e, bayon qilib o'tamiz shayxulislom islom ibn taymiya rahimaulloh shariatdan yuz o'giruvchi toifalar va ularni hukmlari haqida eng ko'p gapiradigan va eng yaxshi so'zni aytadigan kishi deb e'tibor qilinadi chunki shom diyoriga tatarlar bostirib kelgan vaqtda ularga qarshi urushgani va ular bilan birga bir davrda yashagani uchun kitob va sunnatdan bo'lgan ishtihodlari va so'zlarini ko'p naql qilingan ya'ni shayxul islom ibn taymiy rahmaulloh o'sha davrda yashaganligi uchun bu narsa haqida ko'p naqllarni keltirib o'tgan bekorga u kishi shayxul islom deb aytilmaydi ibn taymi rahmaulloh birinchidan u kishi e, alloh subhana taolo qalbini ochgan mana shu ko'p masalalarda ikkinchidan e, inson jihod maydonida yuradigan bo'lsa alloh subhana taolo uni qalblarini ochib tashlar ekan u kishiga hikmat beradi ekan haqiqiy ya'ni mujohid bo'lib yuradigan bo'lsa unga hikmat beradi ekan shuning uchun ko'p ko'rasiz jihod maydonida yurgan yoki islomni aslini tushunib haqqa da'vat qilayotgan kishilar bilan bir panalaga bekinib olib yoki bir hukumat ostida turib olib gapiradigan kishini so'zlarida ancha farq bo'ladi balig'ligida fasohatida hikmatida ancha farq bo'ladi shuning uchun ham shayx islom ibn taymiy rahmulloh hozir bugungi kunimizda muhaddislarni tafsirchilarni va tarixchilarni yig'ib kelsangiz bitta shayx islom ibn taymiya bo'ladi yoki unga yetolmaydi shunday bir e, hikmatli kishi bo'lgan u kishi shariatdan yuz o'giruvchi toifalarni misollari ibn taymiya rahmaulloh aytadilarki mutavotir ochiq islom shariatidan bo'lgan bir shariatdan yuz o'girgan har bir toifa uchun jang qilish besh vaqt namozdan zakotni ado qilishdan Ramazon ro'zasini tutishlikdan yuz o'giruvchi toifaga jang qilingani kabi vojib bo'ladi. Demak, bu hukmlar Ibn Taymiy rahimahulloh aytayotgan hukmlari umumiy hukmlar. Ya'ni umumiy keltiriladi va bu hukmni tatbiq qilayotgan paytida holatiga qarab ish tutiladi. Musulmonlarni qonini to'kishlik va molini olishdan tiyilmaydigan kishilar hamda Alloh va rasuliga yuborgan shariat bilan oralarida hukm qilmaydigan kishilarga jang qilish ham xuddi shu kabi vojib bo'ladi demak ibn taymi rahmaulloh ikki tarafni aytib ketyapti e, bugungi kunimizda faqat havorij havorij deb murjiyalarni esdan chiqarib qo'yilyaptiku yoki murjiya murjiya deb havorij esdan yo'q biz ikki tarafni ham aniq olib gapirilib ketilsa yo unisiga bunisiga tushib qolmaymiz o'rtada ahli sunna val jamoada yuramiz shuning uchun ko'pincha murjiyalikka tushib qolishlik havorijlikka bo'lib qolmaydi qo'rqib shu tarafga o'tib qolinadi yoki murjiya bo'lib qolmay takfir qilinadigan o'rinda takfir qilishim kerak deyaverib takfir masalasiga kirib ketiladi ayn ya'ni muayyan kishilarga ham kirib ketib mm, takfirchi bo'lib qolinadi yo u yog'lik yo bu bo'lib qolinadi o'rtada yurishlik e, juda bir qiyin masala endi beparvo yurgan kishilargaku farqi yo'q keyin man bu ishlarga aralashmay o'zi jihod maydoniga kelgan na bir e, siyosiy holatdan xabari yo'q na bir ilmdan xabari yo'q qorin to'ysa bo'ldi bola chaqa tinch bo'lsa mabodo shu jang desa jangga ham chiqib ketib boshqa umuman hech narsadan qiziqmay yurgan kishiga ku farqi yo'q ammo bir ilm olib bir harakat qilaman degan kishilar o'zi yo u yoqqa yo bu yoqqa o'tib qoladi ko'p holatda o'rtada yurishlik juda bir e, qiyin masala shuning uchun ikki tarafni odil aytib ketiladigan bo'lsa inson yo unga ham yo bunga ham tushmay ya'ni ikkala taraf yaxshi tushunsa qanday yuradi o'rtada yuradida oq qorani tanigan kishi yaxshi ajratgani kabi faqat oq oq deyaversak e, qorani tushunmay qolishligi yoki faqat qora haqida gapiraversa oqni tushunmay qolishligi mumkinda shuning uchun har bir ishda o'zi odillik katta narsa ho'p mana bu Э, toifalarga qarshi jang qilishlikni biz abu bakr roziyallohuni hayotida yoki ali roziyallohuni hayotida ko'rishimiz mumkin abu bakr roziyallohu nima qildi zakotni inkor qilgan kishilarga qarshi jang qildi ridda ahli yoki ali roziyallohu anhu havorijlarga qarshi jang qildi havorijlar haqida o'zi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ko'plab hadislar vorid bo'lgan ulardan ba'zilari أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قلنا قلنده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية نبي عليه وسلم qarang sizlardan بيت قوم chiqadi ularni namozlarini oldida o'zingizni namozlaringizni haqir sanab qolasizlar va ro'zalaringiz oldida ro'zalaringizni amallaringiz ularni amallarini oldida amallaringizni haqir sanab qolasizlar kam sanab qolasizlar hatto ular qur'onni o'qishadi lekin nima mana bu bo'g'zidan o'tmaydi qur'on dindan xuddi o'q nishonni teshib o'tib ketgani kabi o'tib ketishadi demak nabiy sallallohu alayhi vasallam bularni Э, ibodatni suskashlikda boshqa demayapti nabiy alayhivasallam aksincha namozni shunday o'qiydi ularni namozlarini oldi o'zingiz namozlaringiz haqir sanab qolasiz deb aytyapti qarang demak dinda ikkita narsa borda amaldan qabul qilishlik uchun mutabatir rasul rasulga ergashishlik va ixlos kerak ixlos bo'lib rasulga ergashishlik bo'lmasa u amal havoga uchib ketdi shuning uchun davlaga ketgan birodarlarni ko'pini ko'riladi ixlosi juda kuchli bo'lgan o'sha bolalarni e, ba'zida kishilar ham aytadiki hatto ularga o'xshagan bir taqvodor kishilarni ko'rmaganmiz deyiladi e, lekin mana shular nima bo'ldi kerak bo'lgan paytda musulmonlarni qatl qildi shuning uchun fahm degan narsa olloh va rasuli e, bir olloh tarafidan berilgan juda katta ne'mat bo'lar ekan fahm ali roziyallohuga qarshi chiqqanlar ham qanday bo'ldi ali roziyallohuga qarshi chiqdi dinga birinchi kirgan nabiy sallallohu alayhi vasallam maqtagan kishi va shahidlik haqida bashorat berilgan kishi nabiy sallallohu alayhi vasallam qizini olgan kishi mana shu kishi haqida e, bir insonlar qorilar toifasi bor edi ibodatni shunday qilishardi juda zo'r qilishardi sajdalar hatto kechalari uylarini oldidan o'tiladigan bo'lsa g'ung'illagan ovoz eshitilib turardi Qur'on o'qishardida kechalari bilan mana shular nima dedi ali kofir bo'ldi alini kofir demagan ham kofir bo'ladi mana shu darajaga yetishdi ali roziyallohu anhu ko'chadan o'tadigan bo'lsa ey ali deydi inil hukm illalloh. hukm faqat ollohnikidir hukm faqat ollohnikidir saniki emas va sani ashoblaringniki emas degan e, nimani olib chiqishdi bo'lmasa o'zi taklif qilgandi moviy roziyallohu anhu bilan mana shunga o'tirasan sulh ketib o'sha havorijlar taklif qilgan ali roziyallohu anhu mana shu taklifga o'tirgandan keyin e biz ollohni e, hukmi bilan hukm qilishlikni o'rniga insonlarni hukmi bilan hukm qilib qo'yibmiz kofir bo'lib qoldik biz shahodat qaytadan aytishimiz kerak degan holatgacha bordi ali roziyallohu ham kelib san ham kofir bo'lding san ham qaytadan aytishing kerak ali roziyallohudan anhudan holat so'ramayapti ular o'zi hukmni chiqarib olib borib turib san ham kofir bo'lding san ham qayta shahodat aytishing kerak ali roziyallohu anhu qo'yib qo'ydi ularni amalga o'tmagungacha lekin baribir bo'lmadi va nabiy sallallohu alayhi vasallam e, ali roziyallohu qayerda bo'lsa oxiri qatl qilishlikka o'tdi qayerda bo'lsa qirishlikka o'tdi mana bu dinni yaxshi tushunmaslikdan kelib chiqadi umumiy hukmlarni olib xosga tushiriladi xos hukmlar umumiyga rojih marjuh bilmaydi foyda zarar bilmaydi ibodatda yaxshi bo'lishlikni o'zi yetmas ekanda shuning uchun o'zimizni oramizda ham masalan insonlarni ko'rasiz ibodatni juda mustahkam boshqa dinni o'zicha tushunib olgan yoki bir ikkita uchta ma'ruza eshitgan yo ikkita uchta domlani eshitib olgan din o'sha domlalardan iborat deb biladi ana shunda kelmagan narsa yo'q dinda ham yo'q hisoblanadi va insonlar bilan qayerda topsa tortishib yuradi bu juda xatarli narsa o'zi aslida qaraganda shu borib borib shu yo'lakka olib borib qo'yishligi mumkin insonni oxiri borib uchun e, bir narsa haqida avval gapirishligidan oldin o'zi dinda bu narsa bormikin yo'qmikin shu narsani bilishlik kerak qayerda nima o'rganib olsa mana shu bundan boshqa narsa yo'q deb yurilavermaydi to'xta o'ylab ko'rishlik kerak hukm umumiy bo'ldi endi hukmni tushirishlik paytida qanday tushiriladi qayerga tushiriladi kimga tushiriladi qaysi payt tushiriladi u narsani bilishlik kerak hozir bu yana bu o'qiyotgan narsa ma'lumotlarimiz ham umumiy hukmlar ibn taymi rahmaullohni shariatda har bir yuz yugurgan toifaga qarshi jang qilishlik vojib bo'ladi deyotgan hukm umumiy hukm lekin qayta shariatdan kim yuz yugursa jang qilib ketaversak din o'zi bu hammani qatl qilishlik degani emas aslida biz hammani jannatga kirishligini olamiz e, dinda zararlarni ketkazishligini xohlanadi mana shuning uchun ham ali roziyallohu o'zi bu havorijlar toifasiga birinchi jang qilmadi qachon ular amalga o'tdi zarari boshlandi bu zararni daf qilishlik uchun hatto jangga borganda ham kim qaytsa jang qilinmaydi kim bu urushdan chiqib ketsa jang qilinmaydi deb o'sha paytda ogohlantirish ham bergan mana shu holatlarda o'zi ibn abbos roziyallohu anhu bordi masalan qanchasini qaytarib keldi shuning uchun dinda o'zi bu hamma yeri qirib buzib yakson qilishlik uchun kelmadi din din o'zi mana shu dinni biz yoyishligimiz uchun keldi va bunga qarshi chiqqanligi uchun keyin jihod qilamiz jihod qilishlikda ham yetkaziladi unga mana din ishga kirsang jannatga kirasan taslim bo'lsang to'liq jannatga kirasan yo jizya to'laysan boshqa boshqa shu rozi bo'lmasa iloji qolmasa keyin jang qilinadi bularga qarshi alloh subhana taolo barchalarimizga o'zi ochiq fahm bersin ana shu fahmsizlik orqali yaxshi tushunmaslik orqali va bugungi kundagi olimlarga ergashmaslik orqali juda ko'p muammolar kelib chiqyapti hozir hukmlarni o'zini o'rganib olib kelsa kelmasa tadbiq qilishlik bilan هو النبي آه، صلى الله عليه وسلم قالت لك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم القرآن نقشد وش بوغزلردن أتميد يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرماتي أينما لقيتموهم فاقتلوهم خير الله نشرت سين ولدرينا فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ularni kim o'ldiradigan bo'lsa ana shu o'ldirishligida qiyomat kuni alloh subhanaa taolo huzurida ajr bor la in adraktam la aqtulannahum qatla adin agar ularga yetadigan bo'lsam ot qavmini qirgandek qirardim deb aytyapti mana bu dalil ham nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlari ham qayerda ularga yetadigan bo'lsam ot qavmini qirardim deyishligi katta hikmat nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi rofur rohim bandalarga juda bir rahmatli toif ahli qanday bo'ldi toif ahliga da'vatga borganda ular tosh otib yosh bolalarni haydab chiqardimmi shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga jibril kelganda buyuring ikkita tog' orasiga olib shu qishloqni yo'q qilib yuboramiz dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam man bularni qatl qilishlik uchun yo'q qilib yuborishlik uchun kelmadim balki ularga islomni yetkazishlik uchun keldim shoyat tek qo'y tek qo'ying shoyat ularni avlodlaridan din uchun xizmat qiladigan kishilar chiqsa dedi haqiqatdan chiqdiku toif ahlidan to'g'rimi lekin nabiy sallallohu alayhi vasallam havorij kelganda nima deyapti agar ularga mana shu oralaringizda yetadigan bo'lsam o'sha paytda bo'ladigan bo'lsa ot qavmin qirgandek qaraman mana shuni o'zi voqelikni ko'rmadingmi ba'zi kishilar masalan hikmatlini davo qilib rahm qildi ularga lekin uni orqasidan kelib chiqqan zararlarchi aslida ularni qatl qilishlik rahmdan bo'ladi qatl qilish orqali juda katta musulmonlar ommasiga foyda keltiriladi bitta shu fikr olib yuradigan kishi agar fikri zaifroq kishi bo'ladigan bo'lsa u bilan gaplashsa mana shu fikr quyadi tarqatadi hatto masalan shundaylarni eshitdik masalan nabiy sallallohu alayhi vasallam mushriklar orasida yashaydigan musulmondan bezorman degan biz hozir mushriklar orasida turibmiz deyapti o'zi biz masalan duruzlar hammaga ma'lum duruzlar bular nusayriylardan ham yomon bo'lgan toifa mana shu olingan hududlarda druzlarni qishloqlari bor va bular taslim bo'ldi bizni hududlarga o'tdi va bularni orasida uylar bor ijarada yoki uylarda birodarlar turadi mana shu yerda turishlikni aytyaptiki mushriklar orasida yashashlikdan qaytargan deb aytyapti ha o'zi bu hudud kimga tegishli umumiy olganda bizni hududlarga o'tmadimi bu bizni hududlarga o'tgandan keyin biz umumiy kofirlarni hududiga kirib yashamayapmizku bizni hududimizda yashayapti bular taslim bo'lib to'g'rimi bu sal aql ishlatishlik kerakda bu asli bunday kishilarni qarasangiz o'zi maktabda ham yaxshi o'qimagan bular na bir yozishlikni yo chizishlikni yaxshi bilmaydi yo boshqa bo'lmaydi aytayotgan gaplarini ko'rsangiz e, kulgingiz qistaydi yo yig'lashni bilmaysiz yo kulishni bilmaysiz shuning uchun e, olimlarga ergashishlik alloh subhana taolo bergan kallani ishlatishlik bir katta ne'mat bu o'zi ho'p e, shayxul islom ibn tamiyani shariatdan yuz o'giruvchi toifalarga dalil qilgan hujjati havorijlarni o'ldirishga ham dalil qilinadi shariatdan yuz o'giruvchi toifani o'zi arab tilida mumtani deb aytiladi imtana ya'ni yuz o'giruvchi degan kalimadan olingan mumtani shariatdan yuz o'giruvchini mumtani deb aytadi kufr bo'lgan bidatni qiluvchi toifani esa mubtadi deydi ibtida ya'ni bidatni chiqargan kishi mubtadi bidat chiqargan kishi ya'ni bidat qanday bidat kufrga boradigan bidat mana shu toifalarni qatl qilishlikni endi hukmi haqida so'z yuritamiz alloh subhana taolo aytadiki Qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad din kulluhu lillah. Ularga qarshi hatto fitna, shirk yo'qolmagunigacha va dinning hammasi Allohga bo'lmagunigacha jang qilinglar. Anfal surasida keladi. Ibn Taymiy rahimahulloh aytadiki, agar dinni ba'zisi Allohga va ba'zisi Allohdan boshqaga bo'ladigan bo'lsa, dinni barchasi Allohniki bo'lmagungacha jang qilishlik vojib bo'ladi. Mana bu hukm umumiy hukm. Endi buni tushunishlik holatida qaraladi, olimlardan so'raladi. haqiqatda mana shu toifaga jang qilsak bo'ladimi hozirgi holatda yoki bo'lmaydimi toifalar ko'p masalan ochiq shariatdan yuz o'girgan biz demokratiyani xohlaymiz biz faqat mana shu hududdagina ozod qilishni xohlaymiz degan toifalar ko'p endi shu toifalarga hozir jang qilinadimi keyinroq qilish kerakmi mana shunga qarash kerak bu hukmlar masalan e, jihodni turlariga qarab ham ketadi difo jihoti bo'lib turgan bo'lsa difo jihotida bizga hamma yordam berib nima qilib bo'lsa ham mana shu bostirib kelgan soil dushmanni yo'q qilishlik biz difo jihatini hukmlarda yuqorida aytib o'tganmiz u darslarimizni boshlarida mana shunga qarab hukmlar hmm, o'zgaradi alloh subhana taolo yana aytadiki ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin alloh subhana taolo aytadiki iymon keltirgan kishilar allohga taqvo qilinglar va agar mo'min bo'lsangiz ribodan qolgan sarqitni tashlanglar agar unday qilmaydigan bo'lsangiz Alloh va rasuli tomonidan bo'ladigan urushni bilib qo'yaveringlar ya'ni baqara surasida keladi ibn Taymiyo rahmohulloh aytadiki, bu o'zi toy faxriga tushgan oyat yani shu paytda ular namoz roziga itoat qildi toy faxri ammo riboni tark qilmaymiz dedi shunda alloh va taolo e, agar uni tark qilmasangiz, alloh va rasuliga urushuvchi ekanliklarini bayon qildi Riba o'zi alloh va taolo oxirida harom qilgan narsalardan hisoblanadi va u egasini roziligi bilan olinadigan mol shu sababdan ham ana o'sha Alloh va rasuliga urushuvchi kishilar bilan jihad qilish vojib bo'ldi endi islom shariatdan ko'p islom shariatini ko'plab vojibotlardan yuz o'girgan kishi bilan muomala qilish qanday bo'ladi tasavvur qiling alloh va taolo bitta ribona inkor qilgan kishiga alloh va rasul tarafidan urushga tayyor turing deb aytayapti. endi biz demokratiyani xohlaymiz degan toifa bilan muomala qanday bo'ladi yoki yerlarni sotib chiqib ketayotgan musulmonlarni shuncha qonlarini mollarini tashlab ketayotgan kishilar bilan muomala qanday bo'ladi mana bu o'zi aql yurituvchilar uchun katta ibratlar bor o'zi qur'onda nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha endi bu qur'ondan dalilda sunnatdan dalilda nabiy sallallohu alayhi vasallam yuqorida aytganimiz o'sha havorijlar haqida vorid bo'lgan hadislari aytdilarku e, ularni namozlarini oldida namozlaringizni ro'zalarni oldida ro'zalaringizni qiroatlarni oldida qiroatlaringizni haqir sanaysiz qur'onni o'qishadi lekin bo'g'izlaridan o'tmaydi islomdan o'q kamondan chiqqani kabi chiqib ketishadi qayerda uchratsanglar ularni o'ldiringlar qiyomat kuni uni o'ldirgan kishi uchun ollohni huzurida o'ldirganligida ajr bor agar ularga yetganimda ot qavmini qirgandek qilardim demak ahli ilmlar mana shu hadisni mumtaniya mubtadiya va xovorij toifalarini o'ldirish joiz ekanligiga dalil qilishadi Xo'p, Ibn Taymiy rahmonalloh aytadilarki, mana shu kabi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan havorijlar haqida 10 xil ko'rinishda hadis sobit bo'lgan. Ha? Ya'ni o'sha ularni namozlaringizda namozlaringiz haqirsangiz degan hadisi 10 xil ko'rinishi bor. Bu Abu Dovudda, Muslimda, Imom Buxoriylarda keladi. Demak, mana bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytayaptiki, ularni namozdan oldin namozlaringizni haqirsangiz deyishlari bilan birga yer yuzidagi mavjudotlarni eng yomon ekanliklarini xabar berdilar nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu kishilar mavjudotlarni eng yomon ekanligini xabar berdilar va shariatga to'liq bo'ysunmasdan islomni da'vo qilishlikni o'zi bilan qatl soqit bo'lmasligini bildiradi bu narsa demak faqat la illaha illalloh aytib qo'yib bilganini qilib yuraverishlik bilan undan qatl soqit bo'lmaydi kishilar aytadi yo'q la illaha illalloh deyapti qanday qilasan uni degan gaplar bor hozir kelamiz inshaalloh abu bakr roziyallohu bilan umar roziyallohu o'rtasida bo'lgan suhbat bor xuddi mana shu narsaga taalluqli musulmonlarga dinni barchasi ollohniki bo'lmagunigacha yuqoridagi oyatga ko'ra fitna yo'qolmagungacha ularga qarshi jang qilishlik vojib bo'ladi qachon bitta toifa farz bo'lgan namozni ba'zisini yoki hajni inkor qilsa yoki zino qimor ya'ni mahramlar bir biriga nikohlanishligini kofirlarga jihod qilmasligini ahli kitobdan jizyani olmasligini harom ekanligini inkor qilsa Mana shu kabi undan biror kishiga tark qilishda ham, talashib tortishda ham uzr bo'lmagan dinni vojibot va haromlarni inkor qilsa, mana bu shariatdan yuz o'giruvchi toifaga qarshi ular musulmonlikni da'vo qilsa ham jang qilinadi. Bu masala xususida ahli ilm o'rtasida birorta xilof yo'q. Demak, tushundik dinni asllari bo'lgan. Kerak bo'lsa sunnatlarini misvok ishlatishlik, soqol qo'yishlik bo'lsin, e, boshqa amallar bo'lsin. Bu narsalar dinda emas, dinda yo'q. deb ochiq yetkazilgandan ham qarshi chiqadigan bir toifa chiqadigan bo'lsa mana bu toifaga qarshi jang qilishlik vojib bo'ladi musulmonlar jamoasiga va holatga qarab ammo o'sha jang qilishlikda fasod bo'lib buyog'ida bitta haqda zohir bo'lib turgan toifani yo'q bo'lib ketishligiga ham sabab bo'ladigan bo'lsa tiyilib turiladi ya'ni kuch quvvat bugunga qadar abu bakr roziyallohu bilan umar roziyallohu zakotni man qilgan kishilar xususida tortishib qolishdi o'sha paytda abu bakr roziyallohu nabiy sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin zakotni man qilgan toifaga qarshi jang qilaman dedi shunda umar roziyallohu anhu aytibdiki, musulmonlikni davo qilib davo qilgan kishiga ya'ni la ilaha illalloh degan kishiga qanday jang qilasan deb aytyapti ya'ni umar roziyallohu anhu o'sha paytda tushunmay qolyapti san qanday qilib la ilaha illalloh deganlarga qarshi jang qilasan mana shu paytda e, alloh subhanahu taolo har kimni qalbini ishlarga qarab har xil ochadi ba'zi kishilarni qalbi ba'zi ishlarga ochilmay qoladi shunda e, umar roziyallohu aytdiki aytdiki nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganki agar kishilar la ilaha illalloh desa muhammad rasululloh degan bo'lsa e, qonlari va mollarini mandan saqlabdi deganku san nimaga ularni e, qatl qilmoqchisan deb aytdi shunda abu bakr roziyallohu aytdiki ho'p la ilaha illalloh degan bo'lsa qolu moli va qonini saqlabdimi joni va molini saqlabdimi ho'p la zakot zakot o'zi nimani ichiga kiradi deb aytdi ya'ni zakot ham la ilaha illallohdan emasmi deb aytdi la ilaha illalloh mana shu zakotni berishlik bilan to'liq bo'lmaydimi dedi vallohi deyapti agar mana shular berib turgan nabiy sallallohu alayhi vasallam paytida berib turgan qo'zisini bo'ynidagi arqonini bermasin o'sha payt mana shu arqon uchun man jang qilaman deyapti qarang endi tasavvur qilingda u abu bakr roziyallohu bitta shu nabiy sallallohu alayhi vasallam davridagi bo'lgan narsa arqonni inkor qilsin man o'shalarga qarshi jang qilaman deyapti endi dindagi katta vojibotlarni tark qilgan yoki biz demokratiyani xohlaymiz degan jamoaga qarshi jang qilmasak qanday bo'ladi bu biz bir hukmlarni o'rganishlik uchun tarixi sahobalarni hayotini bilishligimiz kerakda shunda umar roziyallohu anhu aytadi vallohi deb aytadi jang uchun faqat abu bakrni qalbi ochiq bo'lganini ko'rdim va uni haq ekanligini bildim deb aytadi shunda abu bakr roziyallohuga boshqa sahobalar ham qo'shilishib jang qilishadi demak tushundinga bu holatda abu bakr tutgan yo'lini qarangda mana shunday inkor qilgan toifaga qarshi jang qilyaptimi endi bizda qanday ishlar bo'lib ketyapti dindagi katta katta vojibotlarni yo'q qilib inkor qilib tashlayotgan toifaga qarshi jang qilmaslik qanday bo'ladi ammo bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki shayx sulaymon ulug'ni aytadi bugungi kundagi yoshlar deydi abu bakr roziyallohu ridda ahliga qarshi jang qilganku ularni riddaga tushdi deganku biz nimaga endi bugungi kundagi bunday bunday bo'lgan narsalarni riddaga tushmadi deb aytamiz deydida bu narsalarni juda yengil sanab amal qilib ketadi deb aytadi ammo deb aytadi ana shu abu bakr roziyallohu o'zi kim edi abu bakr roziyallohu nabiy sallallohu bilan bo'lib birinchi iymon keltirgan nabiy sallallohu yonida yurgan qaysi oyat qaysi payt nima sababdan nozil bo'lganini bilgan insonlarning eng olimi butun ummatni iymoni bir pallaga qo'ysa abu bakrniki bir pallaga qo'ysa abu bakr iymoni og'ir keladigan inson bu hukmni chiqarmasdan kim chiqaradi ya'ni o'sha paytda o'zi insonlarning eng olimrog'i abu bakr dedi undan tashqari abu bakr roziyallohu bu ishda bitta o'zi hukm chiqarmadi balki o'sha sahobalarni kengash qilgan mana shunday hukm chiqaryapmiz nima qilamiz boshqa degan taklifni tashlagan o'rtaga bekorga umar roziyallohu bilan tortishdimi shu taklif tashlagandan keyin umar roziyallohu qanday qilib bunday qilasan degan gapni aytdi abu bakr roziyallohu mana bu mana bu dalillarni olib keldi o'sha yerda bir mavzudan chetlashish bo'ladi yana bitta o'zbekistondagi bir domla aytyaptiki e, mazhabga ergashishlik e, deyapti mana shu abu bakr bilan umar qissasida e, dalil bo'ladi deb turib umar roziyallohu o'zi bila turib hujjati bo'la turib abu bakr yoshi katta bo'lgani uchun bir narsani biladi deb ergashdi shuning uchun biz deyapti dalilni bilsak ham kattalar ergashganligi uchun mazhabga biz ham ergashishligimiz kerak deb dalil olib kelyapti bu o'zi odamlarni bir ahmoq qilishlikda o'zi abu bakr umar roziyallohu dalili bo'lgan abu bakr roziyallohu ham dalili bo'lgan va abu bakr roziyallohu anhu dalili umar roziyallohu anhu dalilidan kuchli bo'lgan ham isbotlab bergan abu umar roziyallohu anhu abu bakr quruq gapiga emas katta yosh kattaligi uchun emas u dalil bo'lganligi uchun ergashdi umar roziyallohu nabiy sallallohu alayhi ta'limini olgan kishilar u bizni sufilarni ta'limidanga o'xshash ta'lim olmagan ularga haq kelsa haqqa taslim bo'lgan ayol kishi kelib umar xato qildi desa xatosini tan olgan shunday kishilar bo'lgan u bugungi kunda qanday misollarni keltiryapti mana shuning uchun e, dalillarni yaxshi tushunishlik va uni o'rniga qo'yib berishlik ham o'zi bir katta alloh subhana taolodan bergan bir ne'mat demak biz qur'ondan sunnatdan dalillarni keltirdik endi ijmodan dalillar demak biz tushunyapmiz hozir shariatdan yuz o'girgan toifa havorij bo'lsin yoki rofidiy bo'lsin yoki murjiya shunga o'xshash umuman bidatni o'ylab chiqargan boshqa toifalarga qarshi qaysi payt jang qilishlik yoki qaysi payt jang qilmaslik haqida ketyapti agar ularni zarari musulmonlarga katta tegib turadigan bo'lsa va ochiq ular e, bu narsa yo'q deb chiqadigan bo'lsa ularga qarshi agar imkon bo'ladigan bo'lsa vaziyat bo'ladigan bo'lsa jang qilinadi ho'p endi ijmodan dalillar musulmonlar musulmon ulamolar agar bidatchi ya'ni aqidada bidat qilgan kishi mumtani toifalar musulmonlar jamoasini ajratsa ularga qarshi jang qilish vojib ekanligi ijmo qilishgan demak musulmonlar jamoasini ajratsa deyapti ajratib katta zarar yetkazadigan bo'lsa ibn taymi rahmaulloh aytadilarki batahiq musulmonlar havorij rofidiy va shu kabi toifalar musulmonlar jamoasini ajratadigan bo'lsa ularga qarshi urush vojib ekanligiga ijmo qilishgan sahobalar roziyallohu anhum ham bidat ahliga qarshi ular o'z bidatiga chaqirsa ham chaqirmasa ham jang qilishgan ya'ni ibn taymiy rahmalloh aytadilarki mutavotir zohir islom shariatidan bo'lgan shariatdan chiqqan toifani barchasiga agarchi ular ikki shahodatni aytsa ham jang qilishlik vojib bo'ladi imom shotibiy rahmalloh aytadi bidat ahliga jazo turlarini sanagan paytda aytdilarki agar biror toifa musulmonlarga dushmanchilik qilsa yoki ularni safidan chiqsa Ali roziyallohu anhu Xavorij va boshqa sunnatga xilof qilgan kishilarga qatl qilgani kabi qatl qilinadi. Demak, e, bu toifalarni o'zi qatl qilishlik aytdik, o'sha holatni hukmiga qarab bo'ladi. Lekin biz dalillarni umumiy holatda aytib o'tdik. Abu Bakr roziyallohu anhuni ridda yoki e, Ali roziyallohu anhu Xavorijga qarshi qilgan jangi Ali roziyallohu ham o'zi aslida jangga o'tmagan bir og'iz, ya'ni mubosharatan birdaniga. Ular qachon amalga o'tib, ya'ni ali roziyallohuni kofir demagani kofir deb e, insonlarni qatl qilishgan masalan habob ibn aradni o'g'lini birinchi o'sha havorijlar qatl qilishadi shu dengiz bo'yida u o'sha qo'ylarni boqib yurardi aytishadi san mana shu ali haqida nima deysan desa u musulmonlarni amiri desa san uni kofir demagan uchun ham kofir bo'lding seni qatl qilish kerak deb qatl qilib yuborishadi mana shundan boshlanadi e, bularni o'zi ishlari e, demak bugungi qisqacha darsimiz mana shu edi inshaalloh keyingi darsimizda bidat ahlini ya'ni mubtadi va mumtani toifalarni qatl qilishni kayfiyati qanday bo'ladi u kofirlar kabi bo'ladimi yoki ularni o'sha mumtani toifani shu toifaga yordam beruvchilarni hukmi va e, ularni asirlarni hukmi ularga jarohat yetkazishlikni hukmi yoki e, ularni ichida johilligi tufayli harakat qilayotgan kishilarni hukmi mana shular haqida bo'ladi inshaalloh alloh subhana taolo qodir qilgancha e, aytib o'tamiz agar vaqtimiz yetmaydigan bo'lsa ya'ni keyingi darsga qoldirishimiz mumkin alloh subhana taolo barchalarimizni o'zi sobit qadam qilsin dinini yaxshi tushunuvchilar kishilardan qilsin va qalblarimizni ochiq qilsin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk